بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والمبني للمفعول منه ما كان حرف المضارعة منه مضموما وما قبل الآخر منه مفتوحا Evet. İnşallah Teala şimdi İzzi kitabından 12. dersimizi okuyoruz. vel mebniyyü lil mef'ul. Yani fiili mudara'ın binayı meçhulü, binayı mef'ulü diğer bir ismiyle veya binay meçhulü nasıl yapılır onu öğreneceğiz. Geçen dersimizde binay malumun nasıl olduğunu öğrendik. Diyor vel mebniyyü lil mef'uli vel mebniyyü bina edilmiş olan lil mef'uli mef'ul için yani faili göstermiyor mef'ulü gösteriyor. Minhu ondan yani mudaraten ma öyle bir şekildir ki kana harful mudaraati mudara'lık harfi harful mudaraat minhu ondan nasıl olur? Madmumen dammeli olur. Dammeli olur. Ve ma qabla'l ahiri ve ma qabla'l ahiri sondan bir önceki harfte minhu ondan yani mudaraten meftuhan fethali olur. Uzun sözün kısası bu. Yani fiili mudaraen binay meçhul olabilmesi için mudaraelik harfi dammeli olacak Sondan önceki harf da fethali olacak. Bitti gitti. O zaman binay meçhul oluyor. Ve ma kablel ahiri ahir yani son ma kabli sonun bir öncesi de minhu mudara'ten ne olacak? Meftuhan fethali olacak. Nahvu mesela yunsaru. Yunsaru binay meçhul. İzide de gördünüz. Yansuru binay ma'lum Yunsaru binay meçhul. Yansuru yardım eder. Yunsaru yardım olunur. Yansuru Zeydün. Zeyd yardım eder. Yunsaru Zeydun desen Zeyd'e yardım olunur. Zeyd orada mef'uldür. <clears throat> Tabi naibi fail oluyor. Onu nahuda inşallah daha detaylı göreceğiz. Yunsaru. Bu malumu yansuru idi. Bakın mudarat harfi dammeli yapıldı. Sondan önceki harfte fethali yapıldı. Ve yudahrecu. Bu yudahricu idi. Zaten mudarat harfi idi, Çünkü hatırlarsanız geçen dersimizde gördük. Dört bab mudarat harfi daime dammeli oluyor. Mazisi dört harf üzere olan bablar. Bunun da sondan önceki harfi fethalı yapıldı olduğu binay meçhul. Yudahricu yuvarlar, yudahracu yuvarlanır. Yukremu mesela. Malumu yukrimu idi. Meçhulü yukremu oldu. Yukrimu ikram eder, yukremu ikram olunur. Ve yufarrihu, şey yufarrahu, binay meçhul, yufarrahu, binay malumu yufarrihu idi. Yufarrihu ferahlatır, yufarrahu ferahlandırılır. Ve yukatelu, binay malumu yukatilu idi. Binay meçhulü yukatelu oldu. Yukatilu savaşır, yukatalu savaşılır. Ve yustahracu bu da yastahricu idi binay malumu. Yastahricu binay meçhul oldu. Yustahracu ve kıs diyor kıyaset el bevaki diğerlerini. Baki yani kalan diğer kalanları bevaki baki kelimesinin çoğuludur. Baki kalan bevaki diğer kalanlar. El bevak yani diğer kalanları da kıyas et ala hazihi bunun üzerine. Bunun üzerine kıyas et. Yani diğerleri mesela örneğin yestahricuyu zaten söyledi. Mesela yetekesseru meçhulü ne olur? Yutekesseru. Yetebaadu ne olur? Yutebaadu. Yenkati'u ne olur? Yunkata'u. Yectemi'u olur? Yüctema'u. Yahmerru olur? Yuhmerru. Yahmarru olur? Yuhmarru. Yastahricu olur, yustahracu. Ya'şevşibu olur, yu'şevşebu. Yak'ansisu olur, yuk'ansasu. Yeclevvizu olur, yüclevvezu. Yaslanqi olur, yuslanqa. Yetedahracu olur, yutedahracu. Yahrancimu olur, yuhrancamu. Yakşa'irru olur, yukşa'arru. Bu şekil diyor buna kıyas et. Ve kıs el bevaki diğer kalanları kıyas et ala hazihi bunun üzerine. Bu gitti. Yani fi'le mudara'en Binay malumunu da okuduk, binay meçhulünü de okuduk. Şimdi i'lem diyor. Yeni bir konuya, mudara ile ilgili yeni bir konuya giriyor. İ'lem diyor bil ki ennehu muhakkak ennehu yani şen durum şudur ki yedhulu dahil olur yedhulu dahil olur alel fi'lil mudari'i fi'li mudari'in üzerine dahil olur ma ve la ma ve la Hangi mavela? En nafiyetani nefi için olan mavela. Emsileyi hemen tekrar hatırlayın. Emsilede ma yansuru okumuştuk. Bir de la yansuru okumuştuk. Ve demiştik ki ma-i nafiye, la nafiye var. Bir de la nahiye var la-i nafiye ile la-i nahiye arasında fark var demiştik. Bunları hatırlayın. Hatırlamıyorsanız tekrar emsileye dönün. Hatta gerekirse dersinizi tekrar dinleyin. Emsile ile ilgili kayıtlı dersinizi dinleyin. Şimdi demiştik ki ma ve la nefi için olan en nafiyetan yani ikisi de nefi için nefi başka nehi başkadır. Nefi olumsuzluk bildirir. Nefi olumsuzluk. Nehi ise men etme. Yani e, yapmamayı emretme nehi. Mesela la nahiye mesela diyor la yansur yardım etmesin. Bir nevi emirdir bu. Yani yapmamayla ilgili bir emirdir. Nehi ediyor, men ediyor. Ama nefi için olan la sadece fiili olumsuzlaştırıyor. İçinde bir emir falan yok. Ha. İşte ma ve la nefi için ma Fiile mudara'yı şimdiki zamanın olumsuzu yapıyor. La fiile mudara'yı gelecek zamanın olumsuzu yapıyor. Ama hangi la? Tekrar ediyorum. La-i nafiye. La-i nahiye değil. La-i nafiye ayrıdır. La-i nahiye ayrıdır. Fiile mudara biliyorsunuz hem şimdiki zaman için hem gelecek zaman için kullanılıyor. Ha olumsuzunda ise ma ile olumsuz yapılırsa, nefyedilirse şimdiki zamanın olumsuzu oluyor. La ile nefi edilirse yani olumsuz yapılırsa gelecek zamanın olumsuzu oluyor. Mesela yansuru yardım eder. Ma yansuru yardım etmiyor. Şimdiki zamana has oluyor. Ma yansuru. Şimdiki zaman olumsuz. Ma nafiye geliyor başına. Ma yansuru şimdi yardım etmiyor. La yansuru yardım etmeyecek. La yansuru yardım etmeyecek. Evet. İşte diyor i'lem ennehu yedhulu alel fi'lil mudari. Fi'lil mudari'nin üzerine dahil oluyor. Ma ve la en nafiyetani ma ve len nafiyeten. Yani ma ile la o ki nefi içindirler. la tugayyirani. ikisi de değiştirmezler. la tugayyirani. ikisi de değiştirmezler. Sigatehu onun sigasını. Hu yani o mudara'ın sigasını, yapısını, sigasını, şeklini değiştirmezler. Yani sonunu cezim, mezim, nasmaz falan yapmazlar. Anlaşıldı mı? Ama la inahiye ne yapıyordu? Sonunu cezmediyordu. Hatırlayın la-i nahiye sonunu cezmediyordu. Ama la-i nafiye ve ma-i nafiye sonunu değiştirmiyor, bir şey yapmıyor. Sigasını değiştirmiyor. Tekulu dersin la yansuru. Bakın la yansuru. Yansuru zaten yansuru idi. La başına geldiği zaman lafzında, sigasında hiçbir değişiklik olmadı. Sadece mana değişiyor. Mana nedir? Yansuru yardım eder, la yansuru yardım etmeyecek. La yansurani. Tesniyede de bir şey değiştirmiyor. La yansuruna ilel ahir. Artık siz bunu emsilede zaten çekimini öğrenmiştiniz. Tekrar emsileden bakıp eğer ezbere çekemiyorsanız tekrar emsileden bakıp ezberinizi tazeleyin. La yansuru, la yansurani, la yansurani. Zaten fiili mudara'yı çeken bunu da aynı şekilde çekebilir. İlah yani ilel ahir. Evet. Madah aynı şekilde. Mesela ma yansuru. Ma yansurani ma yansuruna. Aynı. Ma yansuru yardım etmiyor. Ma yansurani yar, iki erkek yardım etmiyorlar. Ma yansuruna o erkekler yardım etmiyorlar. İlel ahir onu da sonuna kadar çekebilirsiniz. E, emsileden de tekrar bakabilirsiniz. Evet. Ve yedhulul cevazimu alel fi'lil mudari'i. Bir de ve yedhulu dahil olur el cevazimu cezm ediciler. Cazim çoğulu cevazım geliyor. Cazım cezmedici, cevazım cezmediciler. Yani fiil mudara'nın sonundaki harekeyi atan, onu cezmeden. Evet ve yedhulul cevazimu cezmediciler dahil olur. Alel fiilil mudari'i fiil mudara'nın üzerine feyahzifu hasfeder. Yani cezmediciler hasfediyorlar. Cazim geldiği zaman hasfediyor. Hareketel vahidi tekilin harekesini. Yine emsileyi hatırlıyoruz. Emsilede lem yansur okuduk değil mi? Lemma yansur okuduk. Yani cezmedicileri de okuduk. Fiil-i mudara'ın başına gelen. Mesela emsileyi açın. Onun üzerinde daha güzel e, anlatırız. Siz de daha güzel anlarsınız. Mesela lem yansur. Lem cezmedicilerden. Fiil-i mudara'ın başına geliyor. Fiil-i mudara'ın sonunu cezmediyor. Yani harekeye atıyor. Mesela yensuru iken yensur oluyor. Lem yensur. Mana hatırlıyorsunuz. Emsilede anlattık. Fi'le madinin manasını geçmişin olumsuzu yapıyor. Şey fi'le mudara'ın manasını geçmişe çevirir ve olumsuz. Mesela yensuru yardım eder manasında lem yensur yardım etmedi. Cahdi mutlak hatırlarsanız mutlak olumsuzluk yani. Herhangi bir ek özelliği yok. Mutlak olumsuz yani. Lem yansur yardım etmedi. Mana o. Ha ibarede ne değişiklik, sigada ne değişiklik yapıyor? Tekil olan sigaların son harfini at, e, harekesini atıyor. Mesela yansuru son hareke nedir? Damme. Dammeyi atıyor. Lem yansur oluyor. Tekil. Bayanların tekilinde de hakeza. Lem tansur. Muhatabın tekili sen yani ey erkek yine lem tansur. Bir de nefsi mütekellimi vahdeh lem ensur. Bir de nefsi mütekellimi me'al gayr lem nensur. Şimdi diyeceksiniz ki nefsi mütekellimi me'al gayr yani nensuru tekil değil. Biz yardım ediyoruz. Nensuru biz yardım ediyoruz. Niye onun tekil sayıyoruz burada? Mesela dikkat ederseniz izi ne diyor diyor ve yedhulul cevazimu alel fiilil mudari'i feyahzifu. O cezmedici hasfediyor hareketel vahidi. Vahid yani tekil siganın tekil siganın tek için olan siganın harekesini atıyor. Diğerlerinde nun atıyor mesela. Tesniyede yansurani oluyor lem yansura. Orada nunu atıyor. Emsileden de hatırlamanız lazım. Şimdi nefsi mütekellime me'al gayr siga olarak vahiddir nensuru. Bakın sonunda ne elif nun var. Yani tesniye alameti elif nun. Nensurani değil mesela. Ne de ceme alameti. Mesela nensurune veya nensurine. O da yok. Yani nefse mütekellimi ma'al gayr sigası siga olarak tekildir. Siga olarak. Mana olarak değil. Mana olarak biz manasındadır. Nensuru biz yardım ederiz. Nektubu biz yazarız. Ama siga olarak tekildir. Siga olarak aynen yansuru gibidir. Tensuru gibidir. Tekildir yani. Sonunda elif nun yok. Sonunda vav nun yok. Ha orada da hareke gidiyor. O da vahid sınırları içerisinde kalıyor. Yani diyor ya feyahzifu hasfeder yani cezmedici hasfeder hareketel vahidi tekilin harekesini atıyor. Ha, tekilin harekesini atıyor. Emsileye bakıyoruz. Lem yansur tekil harekesini atmış. Lem tansur tekil. Bayanların gaibesi. Yani lem tansur o bayan yardım etmedi. O da harekeyi atmış. Ondan sonra muhatap. Erkeklerin muhatabı lem tansur. Ey erkek sen yardım etmedin. Lem tansur sen. Ondan sonra lem ensur. Ben yardım etmedim. Lem nensur. Biz yardım etmedik. Bunlar hepsi vahid sayılıyor. Bunlar da hareke gidiyor. Ve nune tesniyeti. Tesniye. ikillerin de nununu atıyor ve nunet tesniyeti. İkiller hangisi? Mesela yan surani, lem geliyor. Lem yan sura oluyor. Lem yan sura. Ten surani mesela o iki bayan. Lem ten sura oluyor. Ten surani siz iki erkek muhatap. Lem ten sura oluyor. Veya ten surani siz iki bayan muhatap. Lem ten sura oluyor. Evet tesniyelerde de nunu götürüyor. Ve nunet tesniyeti vel cem'il müzekkeri. Cem'i müzekkerin de nununu götürüyor. Yansurune. Cem'i müzekkeri. Yansurune. Yansurune lem geliyor başına lem yansuru oluyor. Evet. Vel cem'il müzekkeri vel vahidetil muhatabeti bayanların muhatabının tekili vahide yani tekil muhatabeti bayan. Bayan muhatap tensurinedir hani. Tensurine ey bayan sen yardım edersin. Lem başına geldiği zaman ne oluyor? Lem tensuri oluyor. Lem tensuri o sondaki nunu götürüyor. Evet vel vahidetil muhatabeti. Ve la yahzifu hasfetmez bu cezmedici yani lam lemma hangi cezmedici olursa olsun ve la yahzifu hasfetmez nune cem'il müennesi cem'i müennesin nunu yansurne tensurne bir cem'i müennesi gaibe yansurne o bayanlar yardım ederler bir de cem'i müennesi muhatebe tensurne yani siz bayanlar yardım edersiniz oradaki nun gitmiyor cezmedici o nunu götüremiyor niye İşte diyor ve la yahzifu hasfetmez nune cem'il müennesi. Cem'i müennesin nununu hasfetmez. Liennehu çünkü onun damirün. Zamirdir. Yani o bayanlar manasındadır. Yani soruna O bayanlar yardım ediyorlar. Orada cem'i alameti değil, çoğulluk alameti değil ki lem onu hasfetsin. Bu cem'i müzekkerdeki nun çoğul alametidir. Mesela emsileyi açın. yansurune, yansurune, Yansuru yardım eder. Oradaki vav çoğulluk bildiriyor. Yansuru yani o o kişiler yardım ediyorlar. Yansuru o erkekler. Oradaki vav o erkekleri gösteriyor. Ha o vav gitmiyor dikkat ederseniz. Lem yansuru olduğu zaman vav yine yerinde kalıyor. Hatta elif de yanında yazılı. Dikkat edin. Emsileyi açın. Bakın lem yansuru. Vav da var, elif de var. Nun gidiyor. Nun niye gidiyor? Çünkü orada nun merfu'luk alametidir. Oradaki nun yansurudaki damme gibidir. Tekildeki damme neyse cem'deki nun da aynıdır. Aynı vazifeyi görüyor. Ha yansurne'deki nun ise yansurune'deki vav gibidir. Sözlerime çok dikkat edin. Bayanların cem'inde yansurne tensurne. Oradaki nun erkeklerin cem'indeki vav hükmündedir. Nasıl erkeklerin cem'indeki vav çoğulluk alametidir. Erkeklerin çoğulluğunu gösteriyor. Bayanların cem'indeki nun da aynen vav gibi bayanların çok olduğunu gösteriyor. E, çoğul olduğunu gösteriyor. Tekil, ikil olmadığını gösteriyor. İşte nasıl erkeklerin vavı gitmiyorsa erkeklerin sigasında yansuru bakın müzekerlerde vav nasıl gitmiyorsa müenneslerde de o nun gitmez. Ama müzekerlerdeki nun o zamir değil. O nedir? İ'rab alametidir. Onu nahvde de daha göreceksiniz. O i'rab alameti olduğu için yani damme gibidir. Müfretteki damme gibi olduğu için gidiyor. İşte onun için diyor diyor ve la yahzifu hasfetmez nune cem'il müennesi cem'i müennesin nunu ister gaibe olsun ister muhatabe olsun cem'i müennesin nunu hasfetmez liennehu çünkü onun damirun damirdir kel vavi fil cem'il müzekkeri cem'i müzekkerdeki vav gibi nasıl cem'i müzekkerdeki vav zamirse gitmiyorsa oradaki nun da zamirdir gitmiyor fesebete sabit kalıyor ala kulli hal bütün hallerde nasb edici gelse cezmedici gelse ne gelirse gelsin hiçbir şey de gelmezse o nun hiçbir yere gitmiyor çünkü zamirdir. Evet. Ve fesebete sabit kaldı o nun ala kulli halin her halde her hal üzere ala üzerine kulli her hal her hal üzerine onun sabit kalıyor. Tekulu dersin lem yansur, lem yansura, lem yansura. Artı çekimini emsileden bakın. Ezbersiniz zaten. Ezberlememişseniz yine tekrar edin, ezberleyin. Lem yansur, lem yansura, lem yansuru, lem tensur, lem tensura, lem yansurna, lem tensur, lem tensura, lem tensuru, lem tensuri, lem tensura, lem tensurna, lem ensur, lem nensur. Bu şekil. İla ahirihi sonuna kadar. Diğerleri de mesela diyelim yastahricu. Lem yastahric, lem yastahrica, lem yastahricu, lem testahric, lem testahrica, lem yastahricne ila ahiri o da. Yani bütün hepsi böyle çekiliyor. Sonda tekil ise hareke gidiyor, ikil ise nun gidiyor, cem ise nun gidiyor müfredi müennesi muhatabede de nun gidiyor. Nefsi mütekellim vahde, nefsi mütekellim al gayde yine hareke gidiyor. Cem'i müenneslerde de nun gitmiyor çünkü o zamir sabit kalıyor. Dersimiz bugün de yeter olsun. İbareyi okuyorum. Vel mebniyyü lil mef'uli minhu ma kana harful mudara'ati minhu madmuman ve ma qabla'l ahiri minhu meftuhan nahvu yunsaru ve yudahracu ve yukremu ve yuferrahu ve yuqatalu ve yustahracu ve qisil bevaki ala hazihin. اعلم أنه يدخل على الفعل المضارع ما ولن نافيتان فلا تغيران صيغته تقول لا ينصر لا ينصران لا ينصرون إلى الآخر ويدخل الجوازم على الفعل المضارع فيحذف حركة الواحد ونون التسنية والجمع المذكر والواحدة المخاطبة ولا يحذف نون جمع المؤنث لأنه ضمير كالواو في الجمع المذكر فثبت على كل حال تقول لم ينصر لم ينصر لم ينصر إلى آخره